Toe het hier die boodskap van die Heere na my toegekom, mensekind, die oppermachtige Heere sê vir Israel, die einde is hier. Die einde komt tot aan die uithoeke van die land. Nou het die einde aangebreek oor jou, want ik laat my woede teen jou losbaars. Ik gaan je straf voor wat je aangevang het. Ik roep je tot verantwoording oor jou afschuwelijke gedrag. Ik zal wegkijken en jy nie weer jammer krijgen. nie. Ik ga je ten volle laat betaal voor al die afschuwelijke dingen wat jij aangevangen hebt. Dan zal je weer in erken dat ik de Jere is. Die oppermachtige Jere is ik. Ramp na ramp breng ik weer jou. Die einde is gekomen, dit het aangebreek, jouw finale vernietiging wacht. Mensen van Israël, die dag van jouw vernietiging breek aan. Die tijd is gekomen, die dag van moeilijkheid is nabij. Door die dag zal er verwarring wees, niet vreugde niet. Binnenkort stort ik mijn woede uit op jou. Ik zal jou oordeel oor jou optreden. Dan straf ik je voor jou afschuwelijke gedrag. Ik zal je niet verskoon en jou niet jammer krijgen. Nie. Ik zal je straf oor jou gedrag en al je afschuwelijke daden. Dan zal je weet dus ik, die Heere, wat jou geslaan het. Die dag van oordeel is hier, jou vernietigen wacht, die volkse afschuwelijke daden en trots het de klimaat bereik. Geweld zal teen hulle losbreek as straf oor hulle afskiewelike optrede. Van die trotse en bose mense sal nie een oorleef nie. Al hulle skatte sal saam met hulle vergaan. Ja, die tijd het gekom. Die dag is hier dat die een wat koop, nie blij moet wees nie, en die wat verkoop nie spijt sal wees nie, want my woede is op allemaal in die land. Sal enige handelaars oorleef, sal hulle nooit weer kan terugkeer na hulle bezigheid nie. Want wat hy gesê het, geld voor allemaal. Dit kan niet veranderd worden, nie, nie een mensenleven die zonde verwring, zal herstel niet. Die trompeten roep Israëlse weermacht op om gereed te maken voor die gevecht, maar niemand luister door nog niet. Mijn woede is teen hulle gerig, enig iemand wat dit buiten die stadsmure waag, sal dier die vijand doodgemaak word. En die wat in die stad achterblij, sal doodgaan van hongersnood en peesiektes. Die enkeles wat wel ontsnap en na die bergen vlug, zal soos duive kla. Hulle sal huil oor hulle sondes, almal sy hande sal slaap hang, hulle knie sal so zwak wees soos water, hulle sal begrafniskleren aantrek en hulle aantrek met angst. Skaamte sal geskryf staan op hulle gezichten, hulle sal hulle koppe kool skeer, hulle sal hulle geld weghoe soos een mens waardeloose gemors weghoe, want geld zal niet verlossen kan koop op die dag wat die Heere sy woede afkoel nie dit zal hulle nie kan bevredig of hulle verzadig nie. Dit was juist hulle liefde vir geld wat veroorzaak het dat hulle gestrykel het. Hulle was so trots op hulle gouden juweliersware, en het het gebruik om vir hulle walgelike beelde en afskiewelike afgoede te maak. Dus hoe kom ek hulle rijkdom afskiewelik vir hulle sal maak? Ek sal dit weggee as buit vir vreemdelinge. Die slechtste van die nasie zal dit online maak. Ik zal wegkijken wanneer hier die rovers my kostbare land binnenval en dit vernietig. Maak kettings gereed voor mijn volk, want die land is vol bloed dier verschrikkelijke misdade. Jerusalem is vol geweld, die vreedste nasies breng ek om hier die mense sy huise vir hulle self te vat. Ek beëindig die trotsheid van die sterkes, hulle heiligdomme sal ontheilig word. My volk zal bewe van angst, hulle zal na vrede soek, maar dit nergens krij niet. Ramp zal volg op ramp en gerug zal volg op gerug. Verniet soek hulle na profete wat de visioen kan brengen. Die priester zal hulle nie leer nie en die leier zal hulle nie raad gee nie. Die koning en die leier sal hulpeloos staan. Hulle sal wanlopig huil, en die mense se hande sal bewe van vrees. Ek sal die bose dag oor hulle bring wat hulle oor ander gebring het. Hulle sal die straf ontvang wat hulle so rijkelijk verdien, dan zal hulle weet dat ik de Heere is.